Braćo moja draga, naše drugo druženje govorimo na temu propisi, osnovni propisi braka koji treba da poznaje musliman, osnovni propisi razvoda braka, određeni propisi bračne intime i na kraju ako stignemo govoriti o određenim razlozima nastupanja problema u braku i kako ih rješavati. <clears throat> Na samom početku svakako je bitno spomenuti da je mjesto braka u islamu veliko, da islam mnogo postići na brak. Allah poslanik alaih salatu wasalam kada je vidio skupinu mladića obratio im se riječima o skupinu mladića kod vas ima mogućnost neka se ženi. Islamski učenjaci kada govori inače o braku, kao temeljno pitanje braka, kako Islam gleda na brak, rekli su da je u osnovi nakon svakom muslimanu sunnet, pohvalno, lijepo da stupi u brak. Ali taj propis može, hajde da kažemo, prerasti i u obavezu. Pazite, nekim ljudima može biti obaveza braka. Pa ljudi griješni što nisu u braku, a ne znaju da su griješni. Kada je obaveza čovjek u brak? Onda kada ima materijalnu mogućnost i ima potrebu za brakom, odnosno boji se da ako ne stupi u brak, da bi mogao pasti u grijeh, u haram, u blud ili nešto slično tomi. Znači, ako se ova dva uvjeta ispuni, brak može postati vađib obaveza insanu, ako čovjek je situiran materijalno i ako se boji za sebe, ne daj Bože, padanja u gdje. Svakako, mnogo je, braću moja draga, koristi koji proizilaze iz braka, to oni koji su oženjeni znaju, ali oni koji nisu, treba da znaju, da Allah Đerašanu kaže u Kur'anu, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها Allah Đelšan kaže i od dokaza Allahovi na zemlji jeste to što je vama stvorio znači od iste vaše vrste drugu vašu ženu da bi se se kaže smirili uz ženu. Tako čovjek onaj koji živi koliko toliko islamskim brakom zna šta znači smiraj braka. Dok insan koji živi samo pod plaštom islama i živi džahilijetskim brakom, onda možda i neće osjetiti ovu blagodat. Ali generalno insan ako živi islamskim brakom, stupio je brak na islamski način, to skoro pa neminovno vodi ka smiraju. Da se čovjek smiri uz ženu. Nakon toga Allah Đelšanu kaže وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ I Allah je dao između vas ljubav i milost i samilost. I zaista ove tri stvari, znači smiraj, ljubav i samilost, znači mogu se samo u tom kontekstu osjetiti kroz brak. Mi živimo, braću moja draga, u jednom vremenu kada mnoge stvari muslimani preuzimaju od zapada, jedna od tih stvari koja je neispravna jeste odgađanje braka. Odgađanje braka naročito u slučaju kada je čovjek spreman za to i materijalno i zdravstveno. Musliman naročito današnjeg vremena, musliman naročito današnjeg vremena trebao bi da žuri da požuri sa stupanjem u brak. Da pokuša da što prije obezbijedi te neke uvjete i da što prije znači, stupi u brak jer je brak jedan od najboljih načina čuvanja vjeri. Kao što je došlo u određenim hadisima da je to polovina vjeri. I danas kada vidite zaista e, nemoral, razvrat na našim ulicama, onda shvatimo bitnost ovog hadisa Allahog poslanika tu salatu Na samom početku govora o ovoj tematici nije loše da znamo da čovjek koji želi da stupi u brak najbitniju stvar kod ženi trebao bi da gleda da je vjera. Nema se nerijetko desi da polupamo lončiće i naročito oni koji traže ženu putem Facebooka da gledaju ženu samo kroz njenu prizmu fizičkog izgleda, što je greška, ali ne potpuna greška. Znači, samo je pitanje prioriteta. Prvenstveno, kada se insan ženi, treba gledati moral i vjeru ženi. Nakon toga ne isključuje to, čak što više to je pohvalno, da gleda njen fizički izgled, da gleda njeno porijeklo, da gleda i njen bogatstvo ali prvenstveno vjera. Nakon toga ovi ostali stvari. Ako se desi to čovjek može u životu imati mnogo problema. Ja sam od ljudi koji zagovara da čovjek ne treba puno žuriti sa brakom, samim tim ženiti se sa nekim komu se ne sviđa fizički. Bez obzira može se desiti da je čovjek zadovoljan sa ženom i njenim moralom, ali fizički ta žena njega ne privlači nikako. Ja sam od ljudi koji smatraju, Allah najbolje zna, da čovjek ne treba puno žurti u takvim situacijama, da pokuša naći ženu sa čijom vjerom, moralom će biti zadovoljan, a isto tako da će znači ona ispunjavati znači neki minimum onoga što on očekuje kod ženi s kojom bi sutra, znači, onaj da stupi u brak u smislu da ga ona privlači. Jer tu može imati negativne onaj posljedice o kojima ne treba govoriti jer su one više nego jasne. Isto tako, veoma je bitno da čovjek gleda, ako može da sazna i primijeti i vidi, da žena bude stidna, jer je jedno od najljepših svojstava koji može žena da ima nakon vjeri, morala i čednosti, jeste da bude stidna. Svakako, u samom početku ovog govora neminovno je spomenuti nekoliko savjeta vezanih za prosidbu, jer sada sa ovim nekim razno raznim elektronskim otkrićima mnogo je ljudi koji pravi mnogo prekršaja u ovom periodu svog života, a to je upoznavanje sa ženama. Alhamdulillah, Islam je vjera koja je svako pitanje definisala. Nema ništa da nije ostalo definisano. Samo je pitanje koliko ćemo mi učiti, koliko ćemo istraživati, koliko ćemo se truditi. Pa primjera radi, prva stvar, ova naša vjera i o tome učenjaci neminovno govore u svim knjigama, iako je to sad nama malo više nego smiješno. Ali je to nekad bilo bitno pitanje da prosac ima pravo da vidi ženu koju želi da prosi. U smislu da ode njenoj kući i da od njenog oca, njenog roditelja traži da ta žena dođe u mjesto gdje on sjedi i njen otac i da vidi tu djevojku. Danas je to više skoro izlapilo, znači nemaš ići babi, ne tražiš mami, odeš samo ukucaš njeno ime na Google i izbaciti on njezin Facebook profil i onda gledaj paša, znači koliko hoćeš. Svakako da je to samo naša stvarnost koja je neispravna, ali govorimo da znači šerijet dopusti u čovjeku i smatra to znači se dozvoljenim halal postupcima, iako u osnovi čovjek prije ženitbe ne smije gledati u žene ali kada odluči da se ženi, ima pravo da vidi ženu koju će ženiti, što je normalno, i to se ne smatra tada grijehom. U osnovi, čovjek koji gleda u ženu, a ona mu haram, znači, ima grijeh. Ali u ovom slučaju, kada odje i prosi ženu, gledanje u tu ženu je dopušteno i halal. Normalno, Nerijetko se dešava da ljudi ovdje prekorače granice pa smatra ako je se sa nekom djevojkom upoznao, pa čak ako su se zaručili, ako njen babo zna za tu vezu, ovo govorimo on, onim koji to pokušavaju celofan, islamski celofan. Oni koji se, znači, vodaju po kafanama i diskotekama i ovdje i onda o njima ne govorimo nikako. Ovdje govorimo o ljudima koji to pokušavaju u celofani, tu islamski celofan, pa onda imate takozvano to neko islamsko aškovanje, islamsko upoznavanje. Znači šerijat je samo dopustio čovjeku. Ta žena koju prosi čovjek u svemu je kao i sve druge žene na ulici osim u jednom momentu. A to je da ima pravo otići inoj kući i da ima pravo da je vidi i da sa njom razgovara, da se upozna. Mimo toga, sve je kao i ostale žene. Ne smije je dirat. Meni prošle sedmice u travniku pitanje koliki je, kaže, grije poljubac prije braka, veliki grijeh i mali grijeh. Paša nema poljubca, nema vodanje za ruke, nema kafića, nema sladoleda, nema ekskurzije, nema ništa. Ima samo jedna stvar. Odeš kod babi, imaš da je vidiš, imaš sa njom razgovarati u prisustvu treće osobe, da li je to babo ili majka. To je šta imaš. Ništa viši. Čak islamski učenjaci su izuzetno, hajde da kažemo, oprezni u pogledu i razgovora sa ženom putem telefona. A da ne govorimo SMS poruke, čatanje, Facebook, dopisivanje, lijepa, draga, jeste fine oči, jeste lijepe i ostalo što ju se može kazati. Nema od toga ništa. Znači, babo sjedi, osoba koja hoće da se ženi, pazite, ja znam da ovi stariji to znaju, mlađi to ne znaju. Osoba koja hoće da zaista se ženi, njegov razgovor je konstruktivan. Njemu ne smeta što njen babo tu sjedi, jer je on ozbiljan, ona je ozbiljna, hoće da se uda. I zato kad kaže, kaže, hodala sa njim šest godina i poslije prekinuli. Šta šest godina čovječe, ko da on na njoj studira anatomiju, pa mora svaku njenu dlakicu znati. Paša šest godina čovječe. Znači ja lično, ne kažem da je to ograničeno, nije ograničeno. Čovjek ima pravo da ode kod nje kod kući koliko hoće puta dok se ne upoznaju. Ali da to bude konstruktivan razgovor. Da ne prijeđe u ašikovanje, da ne priđe u zezanje, ali ako je treba, neko ne priča ako ja brzo, navijen ko, ko mlin, neko muca, a, a, a, a, a. A vi vi deset puta dok ne izmucaš tamo šta ti treba. Nije sporno. Ali konstruktivan razgovor. Bez volim te fina si vako nako ništa. Tražim ženu, tražiš li muža. Šta tražiš od mene, šta tražim od tebe. Šta očekujem od tebe, šta očekuješ od mene. To je. I zato kažem, ja lično smatram čovjek ne mora žuriti, ali u tri, četiri, pet konstruktivnih razgovora po sat vremena nema on više šta sa njom pričati konstruktivno. Mora poslije početi jesi gledala serije, jesi, jesi li gledala utakmice za koga navijaš, počet će bez veze priča. Konstruktivnog razgovora ja garantujem pričati više od pet razgovora po sat vremena. I to onaj najveći filozof da ima toliko pričat. Ja ne znam što se pola sata ima pričat, ali evo, pet ali konstruktivno. Da se to vezuje za brak i da su to, znači, otvorene teme. Mimo toga, znači, rekli smo, razgovor ide uživo u prisustvu treći osobi. Može to biti babo, može biti njen brat, može biti njena majka. Nakon toga, šta prosad smije vidjeti kod djevojke koji želi da prosi? Smije, znači, po ispravnom mišljenju, jer ja sam zaborio kazati na prvom dersu. Braću moja draga, velik broj ovih naših pitanja, ulema se ima, po, evo govorili smo o abdestu i o mnogim nekim pitanjima, ulema ima različite stavove. Mi nemamo vremena, ovo je seminar koji znači, je kratak, nemamo vremena spominjati ostale mezebe, ostale dokaze. Idemo po jednom mišljenju za kojeg ja, eto, kao ovaj Allahu siromašni rob, znači smatram da je najbliži istini. Ali ne isključuje da nije u, drugi, u određenim pitanjima drugo mišljenje. Evo pitanje šta prosa smije vidjeti kod žene. Ima tu više mišljenja. Ali ono na što dokazi ukazuju jeste da čovjek kada želi prositi ženu, došao je kod nje ima pravo samo da je vidi lice i šake. Ništa više. Ne postoji nigdje dokaz da ima pravo da je kaže skini mahramo da ti vidim kosu. Osim u slučaju, osim u slučaju da čovjek vidi tu ženu negdje ona ne zna da je on gleda. Nije tražio od njih, već on je nju negdje vidio, ona ne zna da je vidi, ona je izišla pred kuću da opere suđe i slučajno on je vidi, ona bila bez mahrami. Ako je tako vidi, Allah vas nagradio, nemojte pucketati sa tim čašama, čaše su napravljene se iz njih pije voda, a nisu napravljene se sa njima igra nekog tog predavanja. Znači, ima pravo samo da vidi njenu lice i njene ruke pričali smo dosta puta, neki to već znaju, lice će mu kazati je lijepa, ruke će mu kazati je debela ili mršava, ako su i tanki prsti i dugi ovoliki, znači onda je mršava 100%. Ako su i ruke debele ko hljepčići, znači debela je suđa. E, to ti je znači sva filozofija. A nisi čorav, kad voda pokuć, kad ti bude donosila so, gledaj u nju, jel mršava ili debela i to je to. Imaš pravo. Nakon toga, vrijeme gledanja djevojke, kada čovjek ima pravo da gleda. Imate sad naši ovi neki e, super turbo dobri braći koji 15 godina gledaju žene. Kao šta god mu rekliš, kaže, hoću da se ženi. Vrka, ti si nepismen čovječe, 15 godina se ženiš. Ako ne znaš, mi ćemo te oženiti, reci nam, za tri dana ćemo te oženiti. Znači čovjek počinje gledati ženu tu koju hoće da prosi onda kada je došao da je prosi i kada ima namjeru zaista sa njom stupa u brak, da joj nudi brak i kada vidi da ide da prosi djevojku za koju misli da će njeni roditelj dopustiti. Čovjek koju god sestru sad vidi potuzli, gleda sve redom. Zna ono je ministrova čerka, pa kad bi još sto puta kod njega neće ti nikad dati. Ali da ja nju ipak svaki put zasluša jednom da je pogledam. Paša, to znači možeš ti ljude zezniti. Kažeš ja hoću da se ženim. Allah zna onaj kak se zove, da li ti zaista želiš da se ženiš. Tako da znači gledanje žene postaje dopuštenim onda kada čovjek donese čvrstu odluku da se ženi i da gleda jednu ženu koju želi da prosi, a ne da gleda cijeli Facebook i cijelu Tuzlu. Ne, znači ženu samo koju želi da prosi. Također, Jedna interesantna stvar, a to je, kod nas imate jedan termin gore u Srednjoj Bosni, ja ne znam ima li kod vas, ali kao neko, neku sestru kad prosi ili ženu, skudio ga neko, kao kazali su o njemu nešto pokuđeno. E, da li je to pokuđeno u islamu kazati o nekome i nešto loše? Nije to pokuđeno, ako te pitaju o njemu, to ti je obaveza. Jer kao što ti kada sutra imadiš čirku, pa tjedniš da je udaš za nekoga i normalno ti tog insana ne znaš, pitaš o njemu pitaš Muju, Hasu, ovog, onog, nije od Islama da znaš o tom čovjeku nešto loše i ti šutiš. Trebaš kazati da ljudi znaju za koga će udati svoju čerku, poslije neko odluči. I nije te niko skudio, sam svoju historiju pišeš. Ako te pitaš, znaš tog čovjeka klanjali? Ti znaš da ne klanja, ma klanja, a bi odera noge klanjajući. Moj lagat ljudna, reci ne klanja. Ko vam paše takav, ko ne klanja, uzmite ga. Ne paše, ali da kažeš, Hoće popit, hoće slagat, vara, udara, problematičan, vakon. Imaš pravo kazati sve u granicama onoga što znaš, što se vezuje za brak. E ti sada ljudima kažeš, znaš šta ima pokvaren jedan zub dole šesticu, to tebe ne interesuje, nije vidi ona otvori usta kako krokodilu vidi kako su mu zubi, zatvori završena stvar. Tebi nije problem da mu kazivaš kako su mu zubi. Ali ako ima neke osobina loših, koji se vezuju za brak da kažeš i to nije grijeh, čak šta više može to biti obaveza. Isto tako jedno pitanje, nekada smo ga spominjali, ali eto nije sporno da se ponovo spominje nešto što se zna, u šerijatu nije zabranjeno i može čak biti pohvalno da i žena zaprosi muškarca. Ja znam da se to ne dešava nikad, svako sad pomišlja i da hoće mene kakva zaprositi. Ali žena ili njen staratelj. Znači u islamu, kao što je preneseno u Kur'anu, znači u događaju Musa alaih salatu wasalama sa Šuajbom, iako Šuajb u toj suri nije spomenut poimenično, ali mu Fesiri kažu da je to Šuajb alaih salatu wasalam, on je pondio Musa alaih salatu wasalam svoju jednu čerku da ga oženi sa jednom od njegove dvije čerke. Tako da znači Ebu Bekr radijallahu ta'ala anu odnosno Omer, kada je njegova čirka Hafsa ostala hudovica, on je znači ponudio svoju čirku Božijem poslaniku Jebu Bekru. Normalno danas zapadnjaci, pošto oni jedva čekaju da od nas iskopaju neku rečenicu gdje će se moći oni malo naslađivati sa našim islamom, to što njihove žene su gore bokseri, futbaleri, varioci, kamionđije, Formula 1, što su e, eh, futbalijerke bacaju koplje udalj, ovo ono, to ništa nije sporno ali je sporno ako u nas u islamu staratelj ponudi svoju čerku nekome u smislu šta znači ponudi. Da kaže tom insanu ja vidim da si ti moralan, čestit, bujrum, dođi kod mene, kod kuće, da se upoznaš sa mojom čerkom, pa ako Allah da da budete jedno za drugo, da je uzmiš. Ali ne ponudi, evo ti dođi na tovari u gepek i vozi. Tako to zapadnjaci, odmah, odmah će ti to isjeć iz videoklipa reći evo kako oni ženama trguju, evo pokloni vozi. Nije, u islamu govorit ćemo u braku, brak se sačinjava iz tri faktora. Ima muško, ima žena, ima staratelj. I ove tri karike su uvjet za ispravnost braka. Ne može otac reći, meni se sviđa ovaj prosac, žena ka meni se ne sviđa. Habibi, da je najljepši, da je najpobožniji, ona kaže, meni se ne sviđa, razliku. Obrnuto, žena kaže fin, on došao našminkan, počešljan, mi svak sad vi ruke, trlja zube, ona evo ga došao Haldibnu Velid, I, ashab. Babo kaže, sine, ne sviđa mi se ovaj, ima virusa, haridžijski, voz Završena stvar. Znači, mora biti uvjet za ispravnost braka žena da je saglasna i otac ili staratelj, bolje rečeno precizniji, staratelj. Tako da, to da neko ponudi svoju čirku ne znači da je rekao, evo ti moja čirka. Ne, nudim ti kao otvaram ti vrata, bujrum dođi da se upoznate. To se misli pod tim pojmom. Braćo, da vas Allah nagradi svakim dobrom, budite pažljivi u toku dersa. Nakon toga šta su uvjeti validnosti braka? Prvi uvjet, prije smo mi o tome mnogo čitali, pa nam bilo čudno što to uvijek učenjaci spominju, kaže uvjete da postoji znači čovjek i žena koji hoće da stupi u brak. Ja sam to uvijek čitao prije, šta mu to znači čovjek i žena? Ali došlo danas vrijeme, onda smo skontali šta to znači. Ja čitam tamo po internetu, oženio se s krokodilom, Oženio se s laptopom, oženio se s drvetom, oženio se s autom, oženio se sa gorilom, oženili se dvojica muškaraca, oženile se dvije žene. Onda smo shvatili šta znači govor učenjaka prije 1600 godina. Uvjet za validnost braka jeste da bude brak između muškarca i žene. Prva stvar. Druga stvar jeste da tu dođe do te takozvane ponude da muškarac zatraži tu čerku od čovjeka ili njegovu sestru ili majku ili šta može već da bude onaj, jer može se desiti, ja sam sinoć bio na vinčanju, gdje je staratelj bio sin svojoj majci. Znači može se desiti da znači, on, sin je staratelj svojoj majci i on udaje svoju majku. I od njega znači se traži čovjek koji želi da ženi, od njenog sina traži ruku njegove majke. U svakom slučaju znači da bude ponuda od strane prosca i da bude znači privatanje od druge strane. Isto tako, znači rekli smo, mora da bude obostrano zadovoljstvo. Kao što se žena ne može prisiliti na brak, isto tako i muško se ne može prisiliti na brak. E, od uvjeta braka jeste pristanak staratelja. Nažalost, živimo u vremenu kada mnogi, onaj kak se zove, E, liberalno gledaju na ovo pitanje, a šerijat je ovo pitanje precizirao sa mnogim mudrostima. Jer staratelj u većini slučajeva mnogo, mnogo zrelije gleda na pitanje braka nego čirka koja je možda 17, 18, 20 godina, ona je u osnovi žena, žene su više e, znači vezane za emocije, nema tog životnog iskustva, naročito žena koja nije bila udavana, pa onda je šerijet tu postavio nekoga ko će joj pomoć u odabiru supružnika. Pa tako ona kada dođe na Facebook, on joj na petlja, predstavi se lav islama, ona lavica islama, oni bi se čita život grizli. Znači, e, ne može, čekaj da dođeš kod babi, da babo vidi to glava. Odi lave, on dođe mjauće pred vratima. A, macane, gdje si sad lave ba? Odi vamo. A kod bave kad dođeš, babo postavi tri pitanja, matirate i ti kućiniš. A sestri njegovi čerki lako filozofira to mi svaku, o džennetu, o hurijama, o lavovima, o teuhidu, o suzama i tako dalje. E, znači, validnost braka je uvjetovana dozvolom staratelja. A ovo poslanik izrekao više hadisa u kojima jasno kaže nema braka, nije validan brak bez staratelja. Nakon toga, isto tako, e, za validnost braka je potrebno da budu minimalno dva svjedoka i e, svjedočenjem ljudi se želi izbjeći tajni brak. Znači svjedoci su tu da sutra oni posvjedoči da je to brak i da oni tu vijest o braku proširi. U islamu, braću moja draga, nema tajnih brakova. Nažalost, počeli smo sad živjeti u vremenu, sve kako ide vrijeme, mi sve dublje upadamo u neke škakljive stvari. Neke preuzimamo od istoka, neke preuzimamo od zapada, neke preuzimamo iz Perzije i tako dalje. Znači, tajnih brakova u islamu nema. Ovi uvjeti, ako se ne ispune, brak nije validan. Mora biti saglasnost babi, moraju biti svjedoci. Čak še u islamu je kaže, nije bitno baš da budu svjedoci. Ako se napravi svadba, da se u jednom mjestu razglasi da je, stupio, da je nastupio brak, to je. Jer je cilj svjedoka da to nešto nije tajno. Mi nažalost već imamo po većim nekim ovim našim centrima, gradovima, Sarajevo, Tuzla, gdje je zastupljeno prakticiranje nekih tajnih brakova. Studentica dođe studirat, odvedu neđu neku magazu, dole prst zamoči, potpiše se ti si žena od tog nekog mrge i to je to. Živi kod svog babi, niko ne zna, sutra odjednom ona trudna, šta je čeri, kako si trudna, nijem pojma da nije gdje usnu nešto bilo, pol aj znaj šta je velaj, Ona udata, ne zna babo, ne zna niko, što je, što je opasno. Ljudi se poigravaju sa takvim stvarima i vjerujte da ovo nije izmišljanje, ovo su stvari realnost. Stvari i stvarnosti naši. Zato nema u islamu tajnih brakova. Ima babo, staratelj, imaju svjedoci, ima vjenčanje, znači se zna za to. Isto tako, za validnost braka je potrebno da se precizira vjenčani dar, koji je pravo ženi, odnosno dug muža. Muž može da odmah ženi isplati vjenčani dar, ako ne isplati vjenčani dar, to je dug prema ženi kojeg on mora da ju plati kao što mora platiti svaki drugi dug nekome kome je dužan. Ona se desi, dogovori se brat sa ženom, hiljadu maraka je mehr, i onda kad njega malo pricnu tamo život, onda baš ženo, aj popusti malo, aj malo halali, pa gore dol, pa mu spusti na 500, pa na 400, pa na 200 i na kraju hajmo na ćevape i to je tvoj mehr i završenstvo. Ona ima pravo da mu halali, to nije sporno, ali isto tako ima pravo da mu ne halali i nema pravo da se na nju ljuti, znači to je njeno pravo. Nakon toga, vraćamo draga, vezano za brak, nećemo o tome, to je duga jedna tema o kojoj ćemo samo kratko govoriti, a to je čovjek da bi brak bio validan treba da pazi koga ženi s aspekta zabrana, kako se ne bi desilo da oženi nekoga koji je zabranjen. Kod nas je to izuzetno teško, kod nas ako se zna da je 160 to koljeno daleko tebi rodbina, ne smiješ i ženiti, završena stvar. Ali se može desiti ipak, čovjek treba da pazi tema koje je sve zabranjen i koliko je zabranjen je duga tema, nema vremena, znači postoji tri vrste zabrana, zabrane po krvi, kao što je sestra, majka i tako dalje, zabrane po tazbinstvu kao što je punica ili slično, ili zabrane po mlijeku, isto tako, sve što je po krvi zabrane, zabrane po mlijeku i čovjek to treba da zna. Za vrijeme Božijeg poslanika, ili ih se desilo se čovjeku da je oženio svoju sestru po mlijeku. Pa je ta žena njemu rodila djecu. Pa je onda saznao pa je morao razvesti tu svoju ženu. Tako da znači može se desiti, zato čovjek treba na vrijeme da pazi koga ženi. Kod nas je svakako zastupljen taj običaj koji nema utemeljenje da znači ako se zna da je žena rodica mužu tom budućim da su znači njihove nene samo zajedno čuvale koze. Kaj moja nena i njena nene čuvale koze zajedno. Ne mere paša nikako, nema teorije. Što je neispravno, imate znači zabrane u šerijetu koji su precizirani, se izvan toga je halal i završena stvar. Nakon toga, imate znači ova tematika je poduga, zabrane e, trajnog karaktera i to je znači onaj osobe koji, s kojima čovjek ne može nikada stupiti u brak, imate zabrane privremenog karaktera kao svastika svastika, ne znam da li se tu koristi taj termin svastika, je znači žena, e, sestra od suprugi, čovjek dok je oženjen sa svojom suprugom, njena sestra je njemu zabranjena. Onog momenta da dođi u životu nekada on razvede ili eventualno ona, umri, on nakon toga ima pravo da oženje njenu sestru. Ali u vremenu dok su oni u braku, ona mu je zabranjena privremeno. Dok imaju zabrane, mati, sestra ili šta ja znam tetka, to su trajni zabrane, punica, trajno zabranjena. Znači imate dvije vrste zabrana, sve to čovjek treba da zna prilikom sklapanja braka. Nakon toga, braću da ga ovo su samo neke smjernice, osnovni uvjeti braka, e, znači validnost braka, a mnogo je toga, znači što nismo spomenuli. Nakon toga dolazi nam jedna tematika, mnogi na nju gledaju sa jednog e, neispravnog aspekta, razvod braka. Razvod braka, braćo moja draga, u osnovi treba da bude i neko zadnje rješenje. ja lično u svom praktičnom životu, kada god mi dođu ljudi, traže savjet, uvijek ljudima kažem zadnje nešto nek bude razvod. Može li ikako bez razvoda? Naročito ako već tu ima djeci, naročito ako znači brak već duže traji. Ali Allahu rahmet, Allahova milost je to što je ovom umetu ostavio opciju razvoda. Zamisli da ne postoji razvod braka. Oženiš se, žena lijepa, našminkana, fino, došla sad mašala, imate ovi pomagala, fine joj oči plave, našminkala se, plavaju i kosa, trepuške volke, sve fino. Poslije a Bibi, kad ona opere kosu, spala farba, spale trepuške zube, skine, on je vandredni, nema zubi, nema kože, nema očiju, ne vidi, nosa naočale. Habibi ti, ali gotovo sad, pošto si iz Facebooka upoznao, tam ti je bila fina u Photoshopu naštimana, sad kad uđeš uživo, ona s muda hoda. Ali gotovo, vjenčal se. I to preko interneta se vjenče. nisi je ni vidio. Dođe ona, izlazi iz auta s kevom. Šta sa njom? Razvedi ja, vidi. E, pa je Allah, elhamdulillah, ostavio i nakon deset godina i 15 godina može čovjek desit se nešto da živi sa ženom deset godina lijepog braka. I desi se. Počinila nemoral. E, iz razno raznih razloga ima razlog da je razvede. Hvala Allahu kad postoji opcija u vjeri da se čovjek može razvesti. Ali, da mi živimo u podneblju gdje ljudi zaista, bar do sad je bilo tako, e, znači, zaista su razvod braka smatrali kao zadnji lijek i žene dosta puta trpe mnogo toga što ne trebaju trpiti, ne žele da pokvari brak. I muškarci dosta puta tolerisuju ženama nešto što ne moraju tolerisati. Kod nas ljudi, znači u pogledu razvoda braka, ne znaju određene stvari, ne treba se razvodom braka poigravati. Ali nekad muž ima zaista velike razloge on smatra ako razvede tu ženu da će ju napraviti nepravdu. Nije nepravda. Ako postoji razlog, razlog za razvodom braka, znači čovjek ima pravo na razvod braka. Ali u svakom slučaju govorim znači da je to da čovjek tako posmatra razvod braka, da je to na kraju krajeva Allahova milost da nije uvjet ako si s nekim se uzeo da moraš ostati do smrti sa njim. S druge strane, braću moja draga, nepoznavanje razvoda braka čovjeka može dobro, skupo koštati. Evo kod nas, velik broj ljudi bošnjaka iz masi, ne znaju da u islamu postoji nešto što se zove opozivi razvod, opozivi, treći neopozivi. Znači čovjek koji tri puta razvede ženu, ne može je više oženiti. Nakon toga ako sa njom živi, to je blud. Nakon toga ako se rađaju djeca, ta djeca su djeca bluda. Opasno. Ja znam koliko je ljudi koji deset puta je ženu razvodio i vraćao. I ne samo ljudi iz mase, braće naše koji praktikuju vjeru. Vi imate naših sestara koja ti pošalje pitanje putem e-maila, kaže ja više ne znam jesam li u braku ili nisam. Čovjek je je deset puta razvodio, dovodio, odvodio, više ni on ne zna što su problematične stvari. U šerijatu jednu ženu razvedeš opozivom. Možeš je vratiti. Dok je u periodu pričeka možeš je vratiti znači bez procedure. Završila det, moraš je, možeš je oženiti ponovo, ali da ideš ponovo kod babi i mehri se živo. Drugi opet opoziv, možeš je dovesti. Treći neopoziv, šta znači neopoziv? Ne možeš je više ti oženiti nikako. Osim u opciji da se ona uda za nekog i to ispravnim brakom, da sa njim spolno opći da je on razvede pravim razvodom, nakon toga ako hoćeš mrka ponovo i ženi. Hm, ste vidjeli to? Nakon trećeg razvoda da je čovjek ono ponaš ima haljeba, tri, četiri, pet, nema vezi. Blud, zabranjeno, haram, strogo. Ta žena nakon trećeg razvoda je kao svaka druga žena na ulici. To što ona nekad bila tvoja žena, završeno paša, zaboravi. A kod nas ne može srce vezano, kako ću ih zaboraviti? Pogotovo sad će nam dući tamo, vi ćete, kad neko ispali tri rafalno, žuri mu se da ih se kutarši što prije. I odmah je tri razvoda dadni, prvi, drugi, treći, odmah u sekundi. A poslije plaću djeca, mora promijeniti pampers. Smrdi pampers, aj majko, ženo dolazi, jesam te poželio. Ej mrga, tri razvoda, rafalno si pucao, greška. Znači nema, nakon trećeg razvoda nema više spajanja. Nema života, završeno, haram. Kod nas to ljudi ne znaju. Koliko je brakova koji tako živi, koliko je djece koja su rođena u takvim uslovima. Što je opasno. Zato kažem, braću moja draga, poznavanje razvoda braka je neminovnost. Makar nikad ne došlo do tog razvoda, neminovnost. Prva stvar, razvod braka u šerijatu gledano s aspekta termina. Prvo, kako će čovjek, pazite, u šerijatu je sve precizirano. Kako će čovjek razvežen? U islamu, u razvodu braka imaju dvije vrste termina. Imate termini jasni. Razvodim te ženo. Jasno. I imaju indirektni termini kao ženo, hajde malo otiđi kod svojih. To je indirektan termin koji može biti čovjek želi da razvede ženu i kaže ženo, hajde ti malo kod svojih. Može biti. Kada je u pitanju direktan termin, jasan, razvedena si, puštena si, tada talak pada bez obzira bio ozbiljan, bio neozbiljan. Imate ljudi pije sa ženom kaf, ne zna jednih šta će, pošto ne zna ništa citirati ajete, hadise, ne zna ništa pametno pričati, pa onda se on šali sa ženom, razvedena si. Uz kaf, žena razvedena. Šalio se, paša, nima šali u braku. Razvedena. Hadis Božeg poslanika, ali se selam, kaže tri stvari i u šali one su ozbilja. Jedna od njih je razvod braka. Znači, nima šali. U islamu je, u islamu je brak nešto svijeto. To je znači jasan termin. Razvedena si. Pada non stop. I u ozbilju šali. Imamo termin dvosmisleni. Gdje čovjek rekne nešto što može značiti dva značenja. Prim radi kaže, idi kod svojih. Onda se pita, muftija ga pita šta si imao namjeru u srcu. Kaže, imao sam namjeru da je razveden. Sa tim riječima ja sam želio razvedena. Ne, kaže, želio sam da se malo ohladim, malo mi je adrenalin bio prešao normalu, pa sam rekao, aj ti ženo malo kući, odmori se, doćiš mi poslije za dva, tri dana. Tada razvod baka nije pao. Ali, to se vraća na povjerenje između njega i Allaha. Kao što kad ulaziš u džaniju, možeš ući u džaniju i ne pišeš na čelu, nemaš abdesta imao abdest, nima abdest između tebi i Allaha. Isto tu. Ti možeš u srcu ciljati, idi ženo malo svojima, razvod. Pitate mufti, si razvio, ma nisam, ba meni malo bilo ugljavo. Između tebe i Allaha da je razvedena. To što si ti mufti iz petlju, između tebe i Allaha je ona razvedena. I završena stvar. Znači, to je što se tiče termina. Kako i na koji način razvežen ženu. Imaju termini jasni i dvosmisleni. Nakon toga, Razvod braka se dijeli na dvije kategorije. Imate sunnetski, tradicionalni način i imate novotarski. Inače, pravnici rijetko koriste termin novotarija u fiku, rijetko. Ali evo ovdje ima. Imate dva načina razvoda braka. Imate novotarski, imate sunnetski. Veoma je malo razvoda braka u današnjem vremenu po sunnetu. Što znači novotarski je haram. Neispravno. Neispravno u smislu neispravan način. Kako je dozvoljeno razvesti ženu? Prvo, da to bude u periodu, pazite ovo sad, kako je šerijat precizan. Ovo je znači dokaz da nam je blizu podni namaz. Ne vesi. Inšala dan je pred nama. Prvo, mora biti razvod u vremenu kada je žena čista. Znači, šta znači čista? Kada nije u hajzu i da nije čovjek sa njom spolno opću nikakvu toj čistoći. Što znači, žena čovjeku nije posolila pitu i on bi, apa pa odma ženo, zna šta je, 18 godina živimo, prvi put nisi posolila pitu, moram te razvesti, šta ću? E, a pogotovo, alhamdulillah, imam tamo u rezervi 16 frendica na Facebooku, manje više, dovešćemo drugu mrka, mrga, znači prvo čekaj da vidimo stanje. Jel žena čista? Kaže jest. Jesi kako sa njom spolno opću to čisto? Kaže jesam. Ne može se razvod davat. Ma šta? Ne može. Šta moram čekat? Čekaš dok dobije hajz, dok se očisti, dok se okupa, nastupi čistoća, e sad možeš razvedi. A, ohladila mi se glava, ja šest puta već pamper smijenio, pa ja sam sebi solio hranu, ne razvodim i ohladio sam se. On je bio, zagrio mu se adrenalin, on bi nju razveo odmah, ali za mjesec dana dok se ona očisti, dok se okupa, dok dobije hajz, o, njemu se slegle kockice, kaj ne razvodim. Pogledaj kako šerijat uvažava da ne daješ razvod braka u emocijama. Hm. Znači, zapamte dobro, nije dozvoljeno razvesti ženu u hajzu, niti u čistoći kad nije u hajzu, ako je čovjek u tuj čistoći spavao sa ženom. Znači ako je spavao, ona te naljutila, te ti poludio. Saburaj paš. Moraš da saburat. Čekaš dok dobije hajz, dok se okupa, a nakon toga čista, e sad imaš pravo. Jer se sad, to je prvi e, uvjet kojeg velik broj braće naše ne zna ili zna ne praktikuje. Desilo se nešto, razvedena, jedan, dva, tri, sve tri puta odjednom. Znači greška. Haram. Normalno mi znamo za neke druge harame, za ove harame, oni su daleko od naše kući. Isto tako da bude jedan razvod. Čovjek, znači, rekli smo, ima tri pravo razvoda. Dva opoziva, jedan ne opozivi. Imate ljudi kojima se plaho žuri da razvede ženu, veli da ne bi nikako bi se mogla vratiti odmah i sve tri dadni. I onda za 15 minuta sam se počne čupati kosu kad skonta šta je uradio. Ali, naš narod kaže, mašila kola mimo plast. Gotovo, prošla kola, daleko od plasta više, sad teško tovart, moraš ponovo okrenuti se da dođeš do plasta. Sve mimo toga nije ispravno. Šta nije ispravno? Nije ispravno ženu razvesti u periodu mjesečnici, niti u periodu kada je čovjek znači spolno opću sa ženom u periodu čistoći, niti je ispravno razvesti sa dva ili tri razvoda. Sve to je neispravno, novotarija i zabranjeno. Nakon toga, braćo moja draga, nekoliko stvari ili ćemo mi stati. Kad nam je vrijeme? Kad smo Dobro. Imate, pošto ovdje ima dosta te neke mlađe populacije, nije loše, iako prvo savjetujem ja svima vama za ono naše prvo predavanje, namaz najbolje ko hoće opširnije da uči u namazu, da e, znači nabavi knjigu od Šeha Safeta Kudzovića i da onaj o tematici namaza iščita iz njegove knjige. Ova druga tema, znači evo sad što ćemo mi govoriti malo o propisi, bračnim time, možete nabaviti jedan priručnik, jedan Allahu siromašni rob napisao i priručnik koji se zove priručnik bračni intimi u kojoj možete naći sve što vas interesuje vezano za bračnu intimu. Ali evo ja ću vam spomenuti samo dvije, tri stvari koje bi trebalo da poznaje svaki insan, pošto imamo problem, naša omladina danas stupa u brak od onih koji su najhrabriji, koji stupaju, jer velik broj njih su, velike kukavice ne smiju da stupe u brak, ili eventualno onaj čekaju da odu u penziju, pa poslije kad budu penzioneri će to raditi. Ali znači, onaj, oni koji su hrabri, treba da znaju čovjek može i u samom braku i u bračnoj intimi napraviti prekršaj. Može napraviti harame. Allahu poslanik primjer radi e, spolni akt u analni odnos nazvoju određenim hadisima kufrom, nevjerstvom. Što znači čovjek, a tamo ko bude učio intimu od zapada, bude učio onaj iz erotskih časopisa, preko interneta, preko onaj, kak se zove, erotskih kanala, onda sigurno će to naučiti neispravno. Alhamdulillah, kod nas u islamu nema nikakvih tabu tema. Allah poslanik izrekao mnoge hadise u kojima govori o intimi. Allah Kur'anu govori o intimi. Samo, znači, na način koji doliči, znači, Allahu koji doliči Kur'anu. Najbitnije da čovjek zna znači da kada je u pitanju intima, da je zabranjeno spolno opći sa ženom u periodu mjesečnici, strogo zabranjeno. Ulema se razilazi žestoko u pogledu nekoga, ako bi neko to učinio, počinio taj haram, da li ima neki iskup? Da li se mora iskupiti nekom fidijom, dati neku sadaku ili ne mora? Ali svi su jednoglasni da je to haram da čovjek spolno opći sa ženom u periodu mjesečnice, ne gledajući na to što to medicina danas potvrđuje da je to štetno, mi gledamo sve stvari s aspekta islama, a alhamdulillah medicina nikad nije bila u koliziji sa islamom ni druge nauke, jer je to od Allaha Đelešanuhu i te nauke ako su objektivne samo mogu potvrditi islam, ali ne gledajući na to što je medicina potvrdila da je to štetno i za muškarca i za ženu, mi smatramo da je odnos u periodu mjesečnici strogo zabranjen haram. <clears throat> Onaj ko to počini, znači postoji jako razilaženje da li mora da se iskupi. Nakon toga, znači šta je zabranjeno? Zabranjeno je e, spolni odnos, u analni otvor i rekli smo da je to Boži poslanik strogo, strogo zabranio do te mjere da je u određenim hadisma to nazvao nevjerstvom. Na kraju samo jedno pitanje i time ćemo onaj završiti predavanje. Ostavit ćemo one savjete za brak i rješavanje bračnih problema za sljedeće druženje. E, samo dvije stvari da napomenem i pogledat ćemo ako bude ovi neki vaši pitanja. Širenje bračne intime, znači je strogo zabranjeno u islamu. Nerijetko nam se dešava, govorit ćemo danas kad budemo govorili o propisima odjevanja za žene i za muškarce, da muškarci su malo slobodniji međusobno da pričaju o intimi, žene su malo slobodnije međusobno da pričaju o intimi, kao i što je u pitanju preslačenje. Muškarci smo, hajde, može muškarac pred muškarcom se Žene, žene pred ženama, pa hajde, sve smo žene, ti šta imaš, imam i ja i to je to. Znači, neispravna konstatacija, znači žena pred ženom ima avret, muškarac pred muškarcom ima avret. Isto tako muškarac pred muškarcem, znači u ovom kontekstu, e, nije dozvoljeno da se širi bračni, znači tajne, intimi, pa makar to nekad bilo kao sa nekim opravdanim razlogom. I pred kraj, pošto se znalo dešavati da dosta puta ljudi postavljaju ta pitanja, e, pitanje e, oralnog seksa i oralnog naslađivanje supružnika ne postoji u šerijatu niti u islamu cijelom nešto što bi to zabranilo. Svakako to ne znači da je to obaveza, kao što mnoge druge stvari nisu islamu obaveza, ali je bitno znati propis. Tako da, ako neko onaj smatra da je to dozvoljeno i s druge strane to je način na koji znači se on naslađuje, nema smetnje da to praktikuje. S druge strane ako to nekomi ne odgovara, smatra to onaj kak se zove ili nedopuštenim ili onaj e, neodgovarajućim za njega njegovu suprugu nije obavezan da to čini. Ali u šerijatu u islamu ne postoji nešto na osnovu čega bi čovjek to onaj zabranio, odnosno na osnovu dokaza čovjek zabranjuje određene stvari u vjeri, ne postoji dokaz, rekli smo u islam postoji dva dokaza koji čovjeku zabranjuju spolni čin u periodu mjesečnice i zabranjuju spolni akt u analni otvor. Mimo toga Allah Đelšanu kaže ukum harsu lekum fe'tu harsekum ena ši'tum Vaše žene su vam kao njive vaše, prilazite svojim njivama odakle hoćete. Čovjek kada ima njivu, neka dođe s lijeve strane na njivu, nekad s desni, nekad ozgor, nekad ozdol, e tako isto i žena, znači i muž i žena imaju pravo da se polno naslađuju kako hoće, samo da izbjegnu ono što je zabranjeno. To je, braću moja draga, nešto vezano za ovu tematiku. E, u sljedećem druženju ćemo upotpuniti ono što smo onaj spomenuli, a to je nekoliko savjeta vezani za e, to kako problemi nastaju u braku i kako ih najlakše rješavati. Evo imamo ovdje jedno fino pitanje. Šejh, ako možeš samo reci da je postavljena Sergija za narod gazi na vratima. Nije na vratima, već kod vrata. Eno je ondje. Ta sala nagradi kogod učestvuje sigurno je u velikom hajru. Kada je u pitanju Davudov alihi selam. Ovdje nema, ali ja kažem post, da neko ne pomislio na nekog naših Davuda ovdje. Da li počinje mm, da li počinje nekog određenog dana ili može početi kada god želimo i šta kada nam se zadesi dan kada je pokuđeno postiti da postimo kada je Davudov ali je selam post u pitanju. Ono što mi je poznato ne postoji e, situacija kada će čovjek početi, onog momenta kada odluči može početi već od sljedećeg dana. E, situacije posta Dauda alaih salatu selam on se samo zaustavlja opet neobavezujući, u smislu on u osnovi je na fila. Čovjek ga može prekinuti kada hoće, može nastaviti kada hoće. Ali što se tiče obaveznog prekidanja jeste samo u danima kada je haram postiti, a to su dani bajrama. Znači, dani Bajrama je zabranjeno ako se potrefi post se li u wasalam, onoga ko posti, na dan Bajrama mora to prekinti između ostali, ostali dani, inšala biznila, mogu da se posti. Šta se podrazumije pod pojmom dobra novotarija? Mnogi novotari se pozivaju na onaj hadis ko uvede nešto novo u našu vjeru imat će nagradu on, oni koji ga slijedi. Šta se podrazumijeva po tim pojmom, ja ne znam, zato što ja smatram da taj pojma, pojam je neispravan i da ga nema u islamu. Boži poslanik Ali salatu selam kaže kullu bid'atin dalala. Svaka novotarija je e, zabranjena. Svaka novotarija je zabranjena. Kullu bid'atin dalale. Svaka novotarija vodi u Dalale ti zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Tako da znači u šerijatu imate e, jedno pravilo kada vam dođu dva teksta, jedan od njih je dvosmislen, a jedan od njih je jasan. Onda ovaj dvosmisleni se razumije na način ovog jasnog. Pod pretpostavkom da ovaj hadis koji je ovaj naš brat napisao i kojeg nerijetko ovi ljudi kojima fali znanja u tom pitanju citiraju, jeste da se pogleda u razlog zašto je ovaj hadis izrečen. Znači, Boži poslanik Ali se nam jedne prilike smo došli ljudi, pa je pozvao na sadaku. Pa su ljudi počeli donositi, prvo su se znači malo kao suzdržali, pa su neki ljudi počeli donositi, pa kada su drugi vidjeli kako ovi donosi, pa su se svi odazvali. Pa je onda Boži poslanik Ali se sam rekao, ko u islamu kao oživi neki ibadet, uvede, ali ne uvede, Ili Boži poslanik ovdje uveo nešto novo, ovi asavi su uveli nešto novo, ne, Boži poslanik pozvao na udjeljivanje, to je znači ibadet koji postoji u islamu, samo se ljudi malo sustegli, pa je onda, pa je neko to počeo prvi, pa Boži poslanik kaže ko pozove nekoga u neko fino djelo, imat će nagradu onoga koji je učinio to ugledajući se u njega, a da to neće umanjiti od njegove nagrade ništa. Tako se ovaj hadis svata. Svata se da je to bilo za sadaku. Sadaka u islamu ima utemeljenje. To je jedna stvar. Znači, tako se ispravno svata hadis. S druge strane, ovaj hadis za njega bi mogli reći da je dvosmislen. Ko u islamu vede, hm, dobro, ali imamo jasan hadis i zato smo rekli pravilo islamu. Kada imate dokaz koji je dvosmislen i dokaz koji je jasan, onda ovaj dvosmisleni se svata putem ovog jasnog. Imamo jasan hadis gdje Boži poslanik kaže u terminu kojeg vi Možete na bosanskom razumjeti, a to na arapskom je još jasnije kullu bid'atin dalale. Svaka novotarija. Božji poslanik je bio najlječitiji insan koji kroči u zemlju. I on kaže svaka novotarija i onda neki mrga dođe i kaže ali nije svaka, već imaju lijepi. Pa čekaj, to poslanik nije znao izuzeti. Božim poslaniku, kada je bio u Meki, pa kaže sva Meka je harem, pa onda kaže ilel izhir, osim jedne vrste trave koju su oni koristili da, da time, ajde kažem, oblože kaburove i slično tome. Znao je Boži poslanik napraviti izuzetak u svome govoru. Ne jednom. Znači, sva Meka je, kaže, haram. Ona ima svoj harem, osim idhir, osim te vrste travi. I ovdje, Boži poslanik, da je uvjeri bilo novotarija, rekao bi, svaka novotarija je dalalet, osim lijepi. Nema tog izuzetka. I zato uvjeri ne postoji nešto što se zove lijepa novotarija. Ima jedan drugi, jači dokaz od ovoga na kojeg se mnogi pozivaju, a to je ona izreka Omera radijallahu taranu, kada je ljude okupio da klanjaju teraviju, džematiju, pa je rekao, zaista je ovo lijepa novotarija. Ali taj hadis se opet mora shvatiti ispravno da je to Omer mislio jezička novotarija. I ovo nije moj govor, to je govor u Lemi, jer je Omer okupio ljude na nečemu što postoji u islamu. Boži poslanik je klanjao teraviju, pa je prestao klanjati teraviju bojeći se šta? Da teravija ne bude propisana kao farz. Pa kada je Boži poslanik umro, više objava ne dolazi, ono što je sunet, sunet, što je fars, fars, teravija je bila sunet. Pa je Omer došao u džamiju, vidio ljude, dvojica klanjaju ondje, trojica klanjaju ondje, jedan klanja sam, pa je došao na ideju, kaže, dobro bi bilo kada bi ih okupili da svi klanjaju za jednim imamom. Kao što je bilo za vrijeme Božijeg poslanika, tri, četiri noći Božijeg poslanika klanjao teraviju u džematu. Pa kada je onda poslije vidio kako ljudi sad zajedno klanjaju, Kaže, zaista je ovo lijepa novotarija. Ali novotarija je jezički, jer on nije uveo, nije uveo ajvatovcu, nije uveo nešto novo. On je pozvao ljude na ono što je radio poslanik. I završena stvar. To ko ne može shvatiti. Paša, ovo je rekla Ulema, ne može shvatiti. Šta ćemo ti mi? Hoćeš malo glavom uzi, lupa, šta ću ti ja? Ne, ja ne mogu drugačije ti pojasniti. Nema u islamu novotarija. El jaume kmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vjeru vašu potpunju. Vjera je potpuna. I završeno. Ko može sad može, ko ne može Moli Allah da mu otvori srce i završena stvar. Neko je gore digao bio ruku ili neko nešto imao gore da konstatira. Bujrum. E, u redu. To mi je najdraže kad je u redu. Pitanje vezano za abdest i no ispravnost. Šta li ovo no ispravnost, nemam pojma. Ukoliko na ruku imamo, na ruci imamo mehlem ili neku drugu kremu, mast, da li je za naš abdest validan ukoliko izostavimo to mjesto jer voda zbog sastava krime ne može nakvasti kožu. Ukoliko nije validan šta uraditi? Vidite, vraću moja draga, sam imao to ovdje pitanje, ali nismo ga uspjeli obratiti zbog... E, znači da bi abdest, da bi abdest bio validan i za muško i žensko, mora se sa dijelova tijela koji se peru prilikom abdesta, ruka od nokata do ovdje, lice, potpuno noge i sa glavi sklonuti sve što će spriječiti dolazak vode do tijela. Tako da čovjek, znači, e, žene najviše kada nose lak na noktima i ako abdest je preko tog laka, taj abdest nije validan. Isto tako ako bila žena u džunup stanju i uzme gusul, a nokti je lakirani, njen abdest nije validan. Zato što je uvjet da bi gusul ili abdest bio validan, da voda dođe do cijelog tijela. Ovdje voda je spriječena da dođe na nokat. Kada uzmete koliko je deset nokata, onda je to jedna velika cjelina na tijelu ljudskom. Tako da znači, u ovom slučaju, ako se radi o krijemi, za koju nije obaveza čovjeku da je nosi, onda će čovjek ukloniti u krijemu. Sada, ako se radi o rani, onda je to drugi propis. Znači, u osnovi čovjek mora sve ukloniti. E, imamo u šarijetu situacije kada čovjek ima gips, ima langetu, ima posjekotinu, ima znači zavoj, to je nešto drugo. Tada idemo po sistemu da čovjek potiri po zavoju. Ako nema zavoja, već je rana otvorena, znači ako može to potrat. Ako ne može, znači onda će onaj, kak se zove, zamjenu zato uzeti temu. Ali govorimo u kontekstu ovdje, ako je to krema, ako je to krema koja se može ukloniti, nešto što sprečava vodu mora se sve uklonuti da bi čovjek, znači, da bi voda došla do, do koži, znači, jer je to sastavni dio validnosti, ispravnosti eh, i abdesta i gusula. Allah vas nagradio svakim dobrom. Reci, Paša, ti si nešto htio da pitaš, reci. Eh, spomenuli četiri ono, Dobro. Spomenuli da Vidi, paša, e, onaj, da li tako mišljenje bilo, ne znam. Ali znači, ja sam rekao, onaj, baš me to ponukalo, baš ta konstatacija jednog drugog brata. Postoji jako razilaženje, ali ja nemam zaista vremena jer i onako puno kasnimo. Osim da se dogovorimo da idemo svako pitanje detaljno pa što stignemo. U pogledu doticanja e, e, znači, spolnog organa postoji jako razilaženje. Da li onaj ko dodirni organ kvari abdest ili ne kvari? Imate mišljenje da se kaže kvari. Imate mišljenje koji kaže ne kvari nikako, ima mišljenje ako, e, to je Šeul Islam je zastupao, ako se dodirne sa strašću kvari, ako se slučajno dodirne ne kvari. Gdje je problem? Nije problem, ali zašto se ulema razišla? Ako se ulema razići mora postojati razlog. Postoje u islamu dva hadisa i koja su ako Bog da oba dva vjerodostojna. U jednom hadisu Boži poslanik kaže ko dodirni spolni organ mora abdestiti. U drugom hadisu Boži poslanik je upitan o spolnom organu, pa kaže je li taj spolni organ išta osim sastavni dio tvoga tijela. E, ta sad dva hadisa su na izgled, na izgled kao kontradiktorna. I sada islamski učenjaci, to je sad jedna duga tematika, pišu knjige o tome kako se ponašati prema tekstovima koji su na izgled kontradiktorni. Pa imate dvije opcije imate opciju da pokušate pomiriti ta dva hadisa u smislu da kažete ovaj hadis se odnosi na ovu, ovaj se odnosi na onu. To je govor šeul islama. On kaže ovaj hadis gdje je poslanik rekao da kvari abdest, to je kvari abdest ako se dirno sa strašću. Ovdje gdje kaže ne kvari, to se odnosi ne kvari zato što se dirno slučajno. To je jedno mišljenje. Imate drugo mišljenje isključivosti gdje moraš odrezati i reći ovaj hadis po njemu ćemo raditi, ovaj hadis nećemo po njemu raditi. Pa je velik broj ulemi išao tim momentom jer nisu mogli spojiti pa su onda došli na moment da jedan od hadisa treba proglasiti nevažećim. To proglašavanje nevažećim može se desiti na jedan od sljedećih načina. Može se proglasiti jedan od njih derogiranim, jedan da bude derogirajući. Pa su onda pogledali na hadise pa su vidjeli da hadis u kojem je Boži poslanik upitan o e, spolnom organu, da je izrečen na samom početku Islama. A da je ovaj gdje je rekao Boži poslanik da to kvari abdest, znači da je rekao, da ga je izrekao poslije. Pa su rekli ovi učinjaci, ovaj je derogirao ovaj. S drugog aspekta, isto tako, hadis u kojem se kaže da kvari abdest gledano sa hadijske strani, puno je jači. Puno jači, jer hadijs u kojem stoji da ne kvari, prenosi samo jedan ashab. Dok ovaj hadis drugi prenosi više ashaba i u više zbirka. A to je jedan od načina. Mislim, ne želim da vas puno zamaram. Kada dođe u širijetu hadisi, da su kao najizgled kontradiktorni, jedan od načina da jedan hadis bude jači jeste da ga prenosi više ashaba, da ga prenosi više zbirki, to je jedan od metoda. Tako da, s druge strane ima jedno veliko pravilo u šerijetu, a to je da kada dođe do takvog razilaženja, onda se gleda u osnovu, a to je uzet ćemo propis koji je e, pomjerio insana sa njegove osnovi. Što znači, nema osnovi dodirivanja spolnog organa ne kvari abdest. Pa onda ako smo došli u spor, onda ćemo uzeti da nas je to pomjerilo i da nas je obavezano To je jedno veliko pravilo, opet koji iziskuje jedan dugi govor. U svakom slučaju, znači rezimirano, rezimirano rečeno ili rezimiramo, postoji jako razilaženje. Tako da neko ako bi smatrao išći tu tematiku i kaže za mene dodirivanje spolnog organa ne kvari abdest, znači taj čovjek i za njega su mezhebi, i za njega su učenjaci, i za njega su dokazi i nije to poigravanje sa vjerom. Ja lično sam rekao e, da preferiram to mišljenje i nismo imali vremena kada bi ovako svako pitanje obrađivali, znači trebalo bi nam možda samo sat vremena da, da završimo šta kvari abdest. Da svako pitanje o abdestu samo tretiramo na ovako, znači ovo nije ništa, znači šta treba o svemu tome ispomenuti mezhebe, njihove dokaze, usmjerenje njihovih dokaza i tako dalje. Tako da, znači ovo je jako e, razilaženje kod uleme, onaj i tu se toleriši razilaženje. Što znači da sutra neko dođe i kaže ja smatram kvari abdest. Ovaj drugi kaže ja smatram ne kvari. Ok, ti za sebe, ovaj za sebe i završena stvar. Tako da vaše pitanje, vaša konstatacija je na mjestu u smislu bilo je od vremena Saba, pa nadalje ljudi koji su smatrali da dodrivanje spolnog organa ne kvari abdest. Ja lično sam čitao to pitanje više puta, jednom sam ga za kraj dobro iščito rekao sam više, nemam vremena da ga čitam ponovo, Smatram da kvari dokazi koji onaj ulema iznosi i koji kažu da kvari za mene su jači. Smatram da sam na nivou oni ljudi koji mogu pogledati u dokaze jedne i druge strane, da mogu izvaga da su od dokaz jači. Poštojem ono drugo mišljenje ljudi koji kažu da ne kvari i poštojem njihov stav i poštojem njihove dokaze. Tako to se moramo se učiti u fiku eh, toleranciji ondje gdje postoji mjesto za toleranciju. Znači svaki mezheb kada dođe sa stavom koji ima svoje dokaze koji su jaki, validni, makar se ne složili sa tim mezhebom, mi poštujemo mezheb, poštujemo njegov stav, poštujemo, znači tolerišimo sve one koji zastupaju taj stav, sve dok to nije bježanje od istine. Znači sve dok čovjek kaže ja sam zaista čito, to mi se smirilo srce na tome, ja sam na nivou ljudi koji to mogu izvagati, ni to inšala bizna, to je Allahu eh, rahmet, Allahu blagodat, da u ovoj vjeri ne moramo svi isto razmišljati. Jedan kaže ovako, jedan kaže onako i svi imaju svoje dokaze i svi u pravu. Tako da onaj Tako da inšala to pitanje, ajde kažemo, nije od pitanja gdje bi čovjek trebao da zateži i da dovodi, dolazi s nekim u konfliktu, jedno od pravnih fikskih pitanja gdje se ulema već odavno stoljećima e, podijela, zauzela različite stavove, tako da čovjek ima pravo, pogotovo ako je kompetentan ili ako je čuo od nekog koji je za njega kompetentan, da prihvati to mišljenje i inšala da radi po njemu i njega će Allah pitati po njegovom mišljenju. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Sad pravimo pauzu, klanjamo podni namaz, jel tako? Ručamo, jedemo, pijemo, veselimo.